Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումների շրջանակում Օրերս Մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կազմակերպվել է ցուցահանդես՝ Եղեռն Եղեռնից հետո խորագրով։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործընկեր կազմակերպության Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հայտարարած դրամաշնորային մրցույթի շրջանակներում։ Ցուցահանդեսը ստեղծվել է Հոգու Պարտք հայրենագիտական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ եւ հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հայկական բարձրավանդակն ընդգրկող մեծ եւ փոքր հայքերի տարածքում ասել է թե հայերի պատմական բնորանում Մեր ժողովուրդն իր բազմադարյա պատմության ընթացքում կերտել է մշակույթի տարաբնույթ ու մեծականակ կոթողներ, որոնք վկայությունն են նրա ստեղծագործ հանճարի ու արարող ոգու։ Համիդյան ու երիտթուրքական ջարդերի, հատկապես մեծ եղերնի հետևանքով, ինչպես բանաստեղծը կասեր, մեր հայրենիքը մեզնից դատարկվեց։ Այդ ժամանակներից ի վեր իրար հաջորդող թուրքական իշխանությունները նպատակամղված քաղաքականություն են իրականացրել մշակութային ջարդ, որը միտված էր երկրի երեսից մեկընդմիշտ վերացնելու հայկական հետքը։ Իրենց գոյությամբ պատմական իրականությունը հայկական ցակումը մատնող նյութական մշակույթի հազարավոր հուշարձաններ ոչնչացվեցին, անհետացան։ Թուրքերը վայրագորեն ու հետևողականորեն ոչնչացրել են հատկապես քրիստոնեական մշակույթի հուշարձանները։ Անթիվան համար խաչքարերով տապանակարերով, տապանատներով գերեզմանոցները, վանքերը, եկեղեցիներն ու մատուրները։ Մինչդեռ հայկական կամուրջների ու բերթերի, աղբյուրների ու բնակելի կամ հասարակական կառույցների դեպքում մեծ մասամբ բավարարվել են կառուցման պատմությունը հիշատակող հայերեն արձանագրությունները ոչնչացնելով, այդ պիսով յուրացնելով ու սեփականելով դրանք։ Հազարամյակների ընթացքում ստեղծված եւ համաշխարհային քաղաքակրթության համար անգնահատելի արժեք համարվող հայկական հազարավոր հուշարձաններ վերջին 100 տարվա ընթացքում բարբարոս թուրքի ձեռքով ջնջվել են երկրի երեսից, միայն massam պահպանվելով լուսանկարներում։ 1.5 միլիոն հայերի ջարդի շարունակությունը դարձավ մշակութային ջարդը, որի խոսուն վկան եղերն եղերնից հետո ցուցահանդեսներ։ Մշակութային հուշարձանների տարբեր տարիների արված լուսանկար պաստառներն ակնհայտ ու անհերքելի ապացույցներն են հայկական մշակույթի հանդեպ իրականացված եւ ցայսօր էլ շարունակվող մշակութային եղեռնի։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետական բարձրաստիճան այրեր, գիտության եւ մշակույթի գործիչներ։ Բացման խոսքով հանդես եկավ պատմաբան Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը։ Աշխարհի ամենատարբեր երկրների համապատասխան ատյաններում քննարկում են քննարկումները։ Արևմտյան Հայաստանում տեղի ունեցած այդ մեծագույն եղեռնագործության վերաբերյալ երբեմն կայացում են ճշմարիտ ակարացի որոշումներ, երբեմն դեռ շարունակում են քննարկումները, բայց եւ այնպես Թուրքիան շարունակում է իր մերժողական քաղաքականությունը։ Եվ Թուրքիայի կողմից այդ մերժողական քաղաքականության հիմնական փաստարկը մշտապես շեշտվում է, որ պատերազմի պահանջներից դրված ուղակի տեղափոխություններ են եղել եւ ցեղասպանություն չի եղել։ Սակայն Արևմտյան Հայաստանում մինչև այսօր, մինչև ներկա ժամանակները մեր մշակութային արժեքների ոչնչացումը միանգամայն հենց փաստում է թուրքական մերժողական քաղաքականության հակառակ երևույթը, որ իրոք ցեղասպանություն է, այսինքն հայերին բնաջնջելուց հետո այսօր Թուրքիան շարունակում է հայի հետքը վերացնել, այսինքն ընդհանրապես վերացնել հայի հետքը եւ ասել, որ հայ ազգ այստեղ գոյություն չի ունեցել եւ հայկական ոչինչ չկա տակավին։ Եվ այսպես մեր ներկայացուցահանդեսը, որ հենց վերնագրված է Եղերն եղերնից հետո վկայում է այն մասին, որ Թուրքիան Հայաստան այսօր է շարունակում է իր ճարտարարական քաղաքականությունը եւ մենք այսօր պարզապես լրելու իրավունքը չունենք։ Ապա ելույթ ունեցավ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղավալյանը, ով կարևորեց նման միջոցառումները ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Արցախում շարունակում են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները եւ հերթական անգամ մենք բարձրաձայնում ենք այն մասին, որ ցեղասպանությունը չի ավարտվել 1915 թվականով, այլ այն շարունակվել է եւ շարունակվում է նաեւ մեր օրերում։ Եվ իապացույց դրա ի վկայություն մենք ցուցահանդեսներ ենք կազմակերպում, որտեղ շատ པարզ ձևով ներկայացված են այդ փաստերը։ Շուրջ 10 տարի առաջ առիթ եմ ունեցել մասնակցելու Բրյուսելում Գյումրիում Եվրախորհրդարանում կազմակերպված ցուցահանդեսին մշակութային ցավասպանություն խորագրով, որը ներկայացնում էր Սամվել Կարապետյանի լուսանկարները եւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում եւ Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում եւ վանդալիստական այն դրոշմը այդ հուշարձանների վրա ցույց տալով անհերքելի դարձնելով, որ ցավասպանությունը իսկապես շարունակվում է նաեւ մեր օրերում։ Հենց Սամվել Կարապետյան անունը շահկապված է այդ հասկացության հետ անհերքելի հաստարկներ, անհերքելի ապացույցներ եւ ես թերևս այս մասին հիշեցի նրա համար, որ เป զի ընդգծեմ, որ հարյուրամյակը պարզապես հերթական առիթն է, որ այս գործունեությունը Սամվել Կարապետյանի համար արդեն վաղուց առաքելություն է եւ շուրջ 4 տասնամյակ նա զբաղվում է այս գործով, ինչի շնորհիվ մենք կարողանում ենք խողազրկել Այսօրվա Թուրքիայի, Ադրբեջանի զեղծարարությունը եւ նրանց քաղաքականությունը ուղված մեր հուշարձանների ընդհանրապես հայկական հետքի վերացմանը։ Ահա թե ինչու ես ուզում եմ Սամվել Կարապետյանին շնորհակալություն հայտնել նախ իր այս ակադեմիական գործունեության համար, ակադեմիական աշխատանքների համար եւ շնորհակալություն նաեւ այս նախաձեռնության համար։ Հոգու պարտք հայրենագիտական հասարակական կազմակերպության նախագահ Շողիկ Հովանիսյանի խոսքով ցուցահանդեսը մեկնարկել է Ստեփանակերտից, շարունակվելու է Իջևան վանաձոր քաղաքներում, ապա Երևանում հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը ցուցահանդեսի անմիջական մասնակիցն ու գազམ་ակերպիչներից մեկը իր ելույթի սկզբում անդրադարձավ հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի գործունեությանը։ Հիմնադիր նախագահ Արմեն Հախնազարյանի կողմից այն ստեղծվել է Գերմանիայում 1982 թվականին։ Արդեն 3 երկրներում հիմնադրամը պաշտոնականացված է։ 1996-ից գործում է նաև ԱՄՆ-ում, իսկ Հայաստանում 1998 թվականից։ Նպատակը պատմական Հայաստանի տարածքում առաջնահերթորեն եւ այլ պատմական գաղթավայրերում փնտրել, գտնել եւ ուսումնասիրել հայկական նյութական մշակույթի հուշարձանները։ Այդ նպատակով խորհրդային իշխանության տարիներին արշավախմբեր են կազմակերպվել դեպի Ադրբեջան, ավելի ուշ Վրաստան, իսկ 2000-ից հետո հնարավոր եղավ ճամփորդություններ իրականացնել նաև դեպի Արևմտյան Հայաստան, որը շարունակվում է մինչև այսօր։ Նրա խոսքով գրեթե ամեն տարի իրենք հաջողում են նվազագույնը 1 ամիս ճամփորդել Արևմտյան Հայաստանում եւ արդեն 14 ճամփորդություն են կատարել, որոնց ընթացքում པարզ է դարձել, որ արխիվային արժեք ունեն ոչ միայն 1915-ից առաջարված լուսանկարները, այլև նույնիսկ նրանք, որոնք իրենց կողմից արվել են 6, 8, 10 տարի առաջ։ Հուշարձանագետը կոնկրետ փաստերով հաստատեց ասվածը։ Օրինակ Արշիլ Գորկու ծննդավայր Խորգոմ գյուղի եկեղեցու 2004-ին արած իրենց լուսանկարը, քանի որ 2015-ին այն արդեն չկար։ Տեղում տուն է կառուցվել։ 2004-ին իրենց հաջողվել է լուսանկարել հայկական ամենահին խաչքարերից մեկը կանգնեցված 912 թվականին։ 2010-ին այն արդեն չկար կամ Հնդստան բնակավայրում 1896 թվականին Համիդյան ջարդերին զոհ դարձած 105 հայերի հիշատակին կանգնեցված խաչքարը, որը 2004-ին տեսել էին, իսկ 2013-ին դարձյալ չկար։ Բանախոսը դառնությամբ նշեց. «Մեր գործունեությունը նման է մրցավազքի։ Մենք մեր լուսանկարչական սարքերով ու չափագրական գործիքներով թուրքերն իրենց բահով քլունգով» ամեն անցնող օրվա հետ մեր տան մեջ մեր հետքը վերանում է։ Ապա Սամվել Կարապետյանը մեկ առ մեկ ներկայացրեց պաստառների լուսանկարները, որոնցում մշակութային հուշարձանների ավելի վաղ արված նկարների կողքին վերջին տարիների կամ ներկայիս վիճակն է պատկերված։ Պաստառների մի շարք ներկայացնում էր անիում արված լուսանկարները, որոնցում ակնհայտ է դառնում թուրքերի միտումնավոր նորոգման նպատակը՝ վերացնել դրանց վրայից հայկական հետքը։ Նա ըստ արխիվային լուսանկարի վերհանեց այն փոփոխությունները, որոնց ենթարկվել է քաղաքի զինանշանը, այսպես ասած, վերանորոգումից հետո։ Ապա անդրադարձավ Անիի Տիգրան Հոնենցի եկեղեցուն հատկանշելով թուրքերի ճչացող միտումնավորությունը, որոնք վերանորոգելով եկեղեցին կիսատ են թողել վեղարը, որ เป զի խաչը չտեղատրեն։ Բանախոսը հետաքրքիր ու նորահայտ մանրամասներ հաղորդեց Անի քաղաքի Հովի եկեղեցու մասին։ Անի քաղաքը ոչ միայն բուն պարսպից ներս շատ եկեղեցիներ ուներ, այլև պարսպից դուրս արվարձանային թաղամասերում։ Եկեղեցիներից մեկը հայտնի է քաղաքացիական մեջ Հովի եկեղեցին։ Թյուրիմացաբար, օրինակ Թորոս Թորամանյանի աշխատության մեջ եւ շատ ուրիշ քաղաքացիական մեջ թուրքերը կոչում էին Չոբան Քիլիսը, մեր աղբյուրներում ավելի նախրջու եկեղեցի, այսինքն նույն Հովիվ հասարակ անունից։ Ուրեմն պիտի ասեմ, որ հայտնի է, որ հերավոր ակնքաղաքում, ասեմ են փոքր հայք է, Եփրատի աչափին, ակնում ապրում է անին սերով Բովյանց տողմը։ Այս փաստն ունենալով նաև զուգահեռ մենք գիտենք, որ անիում շատ եկեղեցիներ հենց տողմանուններով էին հայտնի։ Ինչպես Տիգրան Հոնեց, Հոնեց եկեղեցին, Աբուհամրեց Սուրբ Գրիգորը, Բեխենց վանքը, Վաղավունյաց եկեղեցին, այդ տարբեր եկեղեցիներ ունենք անից, որ հենց տողմանուններով են։ Եվ բոլորին վերջին տարիներին հաստորեն մեզ համար բարդ դարձավ, որ հովի եկեղեցին, հովիվ հասարակահանումից չի, այլ հովյանց տողմի անեցի, հովյանց տողմի տողանից։ Մինչև 66 թվականը եկեղեցին դեռ կանգուն էր։ 66 թվականի օգոստոսին է կործանվել, կործանումից հետո շատ արագ քարերը հապշտակվել է, եւ հիմա մի չնչին մնացորդ կա, եւ գյուղից էլ հեռու է, ամին մոտ գյուղ կա, բայց չեն զլացել գյուղացիները, իրենց կեցաղային աղբը վերել հասել են եւ հիմա այս փլատակը կեցաղային աղբով է լցված։ Նկարների այս շարքը անիաներց հուշարձաններն են։ Անից հյուսիս Ախուրյան գետի ափին, անմիջապես ափին, այսինքն այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության սահմանին դեմ արդեն, պատմական շիրակավան կամ երազգավոր քաղաքը կա, քաղաքատեղին, որի եկեղեցիներից մեկը, գիտեք, մինչև 1920 թվականի գյուղը զուտ հայաբնակ է, եւ այստեղ գյուղն ենք տեսնում, հայաբնակ գյուղը եկեղեցին, որներին բազմաթիվ արձանագրություններ կա։ Եկեղեցին ավերված է պայթեցման, գմբեթավոր դահլիճ հորինվածքի կարևոր կառույցներից է, որ 9-րդ դարի վերջին է կառուցել։ Երազնավորսից ոչ շատ հեռու կա Արգինան, Արգինան հայտնի է, որտեղ մի շրջան կաթողիկոսանիստ եղավ, իր տաճարով է հայտնի Արգինայի տաճարը։ Երբ որ զանգվածեր բեկորներ ենք տեսնում, սա արդեն մատնում է, որ հուշարձանը ավերվել է պայթեցումով։ Հուշարձանագետը նշեց, որ առաջին հայացքից թվում է, թե թուրքերը հաշվի արդար են տեսնում միայն եկեղեցիների ու վանքերի հետ, բայց այդպես չէ։ Նույն ճակատագրին են արժանանում նաև բերթերը։ Նա բերեց Անիից 26 կիլոմետր հյուսիս-արևելք Տիգնիս այժմ Կալկանկալե գյուղի մոտ գտնվող Բերթի ավերակները։ Ըստ պատմական աղբյուրների Բերթը հիմնադրվել է մեր թվականությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում, որի հիմքերի վրա էլ 9-րդ դարում Բագրատունյաց մայրաքաղաք Երազգավորս Շիրակավանի մատույցներն ամրացնելու նպատակով հիմնովին վերակառուցվել է։ Բերթը ծառայել է որպես պատրաստի շինաքարի հանքավայր։ Մինչև հիմա շարունակաբար սպառում են վերթը յուրացնելով, հապշտակելով քարերը որպես շինանյութ։ Անիանից անից հարավ արևմուտ շամն մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա շատ հայտնի եւ բանական մի մեծ համալիր է։ Սա միայն մի խմբի հատակագիծն է, իրականում բանկը երկու խմբից է բաղկացած։ Բանայինի բանքն է, որ նորից լուսանկարները համադրելով տեսնում եք, որ շատ քիչ բան է պահպանվել։ Ընդհանրապես նոր լուսանկարները անշուշտ ինչ որ մնացել են լուսանկարում են, բայց պարտադիր աշխատում ենք հին լուսանկարը աչքի տակ ունենալով նորերից այսի նկարներ նաև ձեռք բերենք, որ չասեմ ճիշտ նույն կերպից, որտեղ դա դժվար է տեղ գտնել, բայց մոտավորապես լինի այն անկյունից, ինչ որ լուսանկարված է եղել, ասենք հին լուսանկարը, որ համադրելով ավելի արտահայտիչ լինի եւ ավելի հասկանալ լինի թե նվիրաշենքի ինչ է դերված։ Պաստառների մի շարք ներկայացնում էր Կարսի նահանգի գյուղերի հուշարձանների վիճակը։ Մրենի տաճարը 7-րդ դարի եզակի հուշարձան է, բազմաթիվ արձանագրություններով, այդ թվում նաև 639-40 թվականի շինարարական արձանագրությունը, 7-րդ դարի շինարարական արձանագրություն հազվագյուտ է այս ժամանակից պահպանված։ Դարաշրջին ամբողջությամբ կանգուն է։ Ուրեմն մինչև 2006-7 թվականը միայն մի այգուն է ծանոթ 2007-ին արդեն հարավային ճանապարհ ամբողջությամբ կարելի ասել դուրսվեց եւ դուրսվել է նույն վտանգի մեջ նաեւ արևելյան ճակատը, դուրսվել է ինչ պատճառով, թե ներսից, թե դրսից, ամբողջ ճակատի երկարությամբ երեսապատի քարերը հանել է եւ հսկայական ճակատ ալել, ծանրություն ուրեմն միայն կրաշաղախ դիրքի վրա է նայում։ Եվ այդ ձևով հասկանալի որ երկար գոյատևել չի կարող, հարավային ճակատը արդեն դուրսվեց Օդի մեջ է նաև արևմտյան ճակատը, նույն վիճակում է հյուսային ճակատը, այսինքն հիմքից քանդելով կամած-կամած կործանում են։ Մեկից չի կործանում, բայց ժամանակի մեջ փաստորեն սա բոլորը կործանում Ասենք, որ արխիվային շատ լուսանկարների հեղինակը ֆրանսիացի բժիշկ Ժան-Միշել Թիերին է, ում Սամվել Կարապետյանն ավելի շատ ճարտարապետ է համարում, քան բժիշկ։ Նրա շնորհիվ փրկվել են բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ շատ թե քիչ բարվոք վիճակում, իհարկե լուսանկարներում։ Ներկայացնելով 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցին, որը վերածվել է մզգիթի, նա կարծիք հայտնեց. Շատ հաճախ մի քիչ տարօրինակ խոսք պիտի ասեմ, բայց երբ որ մենք այցելում ենք մի որևէ վայր եւ տեսնում ենք, որ եկեղեցին կա, բայց մսկիթ է, անկեղծ ասեմ, անձամբ ես ուրախանում եմ։ Հիմա կարող է տարօրինակ հնչի եւ մարդիկ կան, օրինակ ասում են, այդ թվում նաեւ վերականգնող ճարտարապետներ Երևանում օրինակ, ընկերներից, ծանոթներից մեջ եղան մարդիկ, որ ասեցին, ավելի լավ է քանդեին, քան թե մսկիթ լիներ։ Ես այս կարծիքը չեմ կիսում, որովհետեւ եթե արժանի լինենք, մի օր նորից կարևորը շենքը լինի։ Այսօր Կիսալուսին է նրանք տնգաստ էին, արժանի լինեք նորից կարևոր որ չխանդեն։ Իրենց արշավախմբի գործունեությունից նա մի հետաքրքիր դրվագ ներկայացրեց անդրադառնալով Կարնո նահանգի Բասեն գավառի Սուրբ Աստվածածին վանքի արխիվային լուսանկարին արված 1900 թվականներին։ Ըստ անհայտ հեղինակի անհասցե լուսանկարի արշավախմբին հաջողվել է գտնել դրա ավերակները։ Կանել են 2-3 ամիս առաջ Ցեղասպանության թանգարանից Հայկ Դեմոյանը մի լուսանկար ուղարկեց մեզ, ասելով, որ մեր արխիվներում դուրս եկավ այս լուսանկարը, ենթադրում են, որ Արևելյան Հայաստանից է, բայց ոչ մի բացատրություն չունի, անհասցեի է։ Արդյոք կարող եք ճշտել, բացել, թե սա ինչ բան է։ Միանգամից լուղ չկարողացան բերել, վնաշխարը ռելևը առած անտարի, առած ծառի, այս լերկ բնությունը ինձ ավելի կարնով նահանգի գոտին է հիշեցնում, բայց Կարնո գոտու վանքերը որքան որ բրկոտեցի, ես շարժվեցի, մեր աշխատակից ճարտարապետ Աշոտ Հակոբյանը ինքը ավելի խորացավ գործի մեջ եւ բարձեց որ վերին բասենի, որ անշուշտ կա բնաշխարի շարունակությունն է, վերին բասենում գտնվող մագիստրոսիկան ու պաստվածասնա բանկն է։ Փաստորեն արդեն ունեինք թե Ժան Շեփիերի եւ թե նաեւ Ստիվեն Սիմի ուսանողարները ներկայիս վիճակի որ գցեցինք եւ ուրախ եմ, որ այս բանկից որ մտածում էինք, որ ոչ մի արխիվային լուսանկար չի հասել մեզ, որ այս մեր լուսանկարը, որ օրիգինալ շատ փոքր չափի նկար է, բայց բարեբախտաբար հնարավոր եղավ այս չափ մեծացնել Մագիստրոսի բանկից այսօր ունենք այս լուսանկարը, նորից տեսնում ենք թե այն ինչ որ մնացել է, հայցա գավիթն է։ Գավիթը մասամբ դեռ կա։ Իսկ եկեղեցուս, որ այս հատվածում է եղել, ուրեմն տեսնում ենք, որ հիմնական ոչացել է։ Մշու Սուրբ Առաքելոց հայտնի վանքի մասին եւս հետաքրքիր տեղեկություններ ստացան ներկանները։ Մշու Առաքելոց վանքում մեր մեծերի պանթեոնն է։ Այստեղ է թաղված Մոսես Կորենացին, Ղազար Փարպեցին, Դավիթ Անհախտը, Անանիա Շիրակացին, Ստեփանոս Ասովի կդիմքը տարոնեցին։ 50-ական թվականներին արդեն այս պանթեոնը տակն ու վրա արված վիճակում է եղել, բացի որ Դավիթ անհավքի քաշկարից մի հատված սա իսլականների վերջին ցանկալը, որ միայն Դավիթ անհավքի քաշկարը կար, եւ ուրեմն մտածում էին, որ ուզեն ինչ-որ բեկորներ կարողանան գտնել, տարածքը շրջելիս լանջով մեկ գլուխված մի քանի բեկորներ գտնվեց, որ գոնե դրանից 3-ը բացվեց, որ այստեղ առնարության մեջ կա անհան փիլիսոփա Դավիթ, խոսքը հենց Դավիթ անհատի մասին է, ու հասկացան, որ այդ աշխարհի դեգորները, որ այս շապով գոնե հավաքվեցին, Դավիթ անհատին է վերաբերում։ Մեծ ծրույցում Եղերն Եղերնից հետո ցուցահանդեսի մասին Սամվել Կարապետյանը մանրամասնեց։ Սանդեսի առաջին ներկայացումը հենց սա է Ստեփանակերտում, հետո հիմա պիտի շարունակենք հաջորդ օրերին Իջևանի պատկերասրահում, երկու օր, այնուհետև Վանաձորի եկեղեցու սրահում, ելի մի քանի օր, որից հետո Երևանում հավանաբար Ցեղասպանության թանգարանում կբացվի եւ գուցե նույնիսկ եթե դեռ չեմ պայմանավորվել Դեմոյանի հետ։ Երկրից դուրս այս ցուցահանդեսը չէ, բայց ֆայլերը մենք փոխանցել ենք եւ Բրյուսելում, որտեղ փոխանակ տեղափոխեն, որ արդեն աղին ծանր է եւ դժվարություն է, իրենք այնտեղ տեղում կտպագրեն եւ բայց նույն ցուցահանդեսը միայն ֆրանսերեն ավելացրած երալեզու տարբերակով Ձեր ուսումնասիրությունները գրքերի տեսքով։ Ես եմ տեսնում ինչու՞մ է։ Յուրաքանչյուր տարի 1-2 գիրք հրատարակում ենք օրինակ վերջինը հենց Դադիվանքի վերականգնման վերաբերյալ մեր գրքաշարի 17-րդ հատորը վերջերս լույս տեսավ։ Զուգահեռ ընթացող մշակվող տարբեր թեմաների շուրջ գրքեր ենք պատրաստում։ Գլխավորը արդեն 1 տարի է, որ կարող ասեմ մեր գրասենյակի աշխատակազմի ռեսուրսի 80%-ը մի հատ նախագծի վրա է արդեն կենտրոնացած, որ տարիներ կտևի։ Սա Հայաստանի պատմություն գրքաշարն է, որի առաջի հատորը արդեն լույս է տեսել նվիրված հայոց ձոր գավառին։ Ինք խորհրդանշական է, որտեղ Հայաստանի պատմություն եւ եւ հայոց ձորով սկսելը կարծում եմ ճիշտ էր։ Որևէ ծրագիր կա ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ համագործակցության նրան տեղեկացնելու այս մշակութային ջարդի մասին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կարծեմ ներկայացուցիչներ ունենք Հայաստանում, գործունեության այդ ճյուղը արդեն իրենց նախաձեռնելիքներ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ վարեց Մելանիա Միլոնյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։